Alem-i ervahta Cenab-ı Hak ruhlara karşı elestü ve rabbikum hitabında bulunmuş manası ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş Allah. Bizim ruhlarımız da evet Rabbimizsin ya Rabbi biz senin mahlukunuz demiş ve abdiyeti kabul etmiş. İşte burada Allah'a söz verenler bu alemde de abdiyetlerini devam ettirirlerse sultan geldiler, sultan yaşayacaklar, sultan olarak öleceklerdir. Yani mümin geldiler, mümin yaşadılar, mümin öldüler. Gene bu alemin arasında Allah'a söz verip de o sözlerini unutanlar, o gafirler işte, onlar insan olarak gelecek, hayvan gibi yaşayacak ve hayvan gibi öleceklerdir. Hayvan yani burada hakaret manasına değil, tekaliften ari. Tabii bir insan da hayvan denirse o gücenir, kırılır.